U zadnje vrijeme imamo česte posjete iz Libije. Gdje ljudi dolaze u našu zemlju da se ženi. Pošto e, ne poznajemo situaciju u toj zemlji. Većina nas. A pogotovo žene ne poznaju situaciju. Naše žene koje žive u Bosni ovdje ne poznaju situaciju u Bosni. Jer žene su tu u kući. Ne zna u situaciju, ne zna u Sarajevo, ne znam u Staru, ne zna u Bihaća koje stanje. Za nju je to avantura. A kamo li Libija? i običaj i i, i, i druge stvari. Ja nikom ne bi preporučio ono što svoje djece ne preporučio. Živio sam 17 godina u Kuvajtu. Ali nikom ne preporučio da se, da se uda ovako, onaj, došao neko iz Kuvajta, udajem se i pripravljam neko vidi, neko ne zna se ko je, šta je, gdje, kako je. Ona, I odmah se ona, uda čovjek i odi. To je, e, može biti pogubno, opasno. Ne bi rekao riskantno. Riskantno je pohvala za to pohvala za to da kaže to je riskantno. To je više od rizika. Čak savjetujem sestre, kad se udaju za nekoga koji je došao iz drugog grada iz Bosne u naš grad, da zovu nekog povjerljivog muškarca i pitaju ga. Da ga on pogleda muškim očima, a ne ženskim očima. Jer pogledajte u suri Jusuf. Jusuf, je muško kojeg je vidjela žena i žene, stvar žene ga vidjele. I kad su ga vidjele rekle su ma hada bešeran, ovo nije čovjek. In hada illa melekun kerim, ovo je plemeniti melek. Kada je došao kod kralja, ta isti Jusuf, ali u tom svoj ljepoti, kaže, u 50. kaže, felema kelemehu, kad je razgovarao kralj sa njim, Kale mekinun Ti si od nas, kod nas, od danas, znači na poziciji imaš povjerenja Ali felema kelemehu, kad je pričao sa njim, neka ga je vidio. To je razlika. Žena kad vidi, to je kada priča. A muško popriča. Ne gleda samo očima. Zbog toga je bitno da se naše sestre sačuvaju avantura kojima se izlažu bespotrebno. Ja ne govorim o, o nekoj zabra, ne, ne, ne, ja samo govorim o povjedljivim informacijama. O povjedljivim informacijama da znamo ko je, šta je, gdje je, kako je. Nekada naše sestre žive u, u kući u džahannemu sa otcem, sa majkom, sa familijom koji ih ne razumije, proživljava teške trenutke u svom životu. I onda dođe neko, neko, koga ona automatski vidi kao princa na bijelom konju. I ode sa njim u još veći belaj. Onda ona je život sa babom bude džennet koje poželi kada ode na drugo mjesto. Zato se treba posavjetovati. Da se ta osoba provjeri ko je, šta je, kako je i tako dalje. I tek kada saznamo u njegovoj državi ko je, šta je, kako mu je stanje, kako su mogućnosti i običaji i ovako onako, da se, ako ne možemo saznati, ja ne bi diskovo. To govorim, pošto sad djeto dolazi i, i radim u turizmu i znam da većina Libijaca dolazi onaj s tim nijetom u Bosni. sam vidio sa Libijom, to mi naopalo e, da kažem. Znači, ne, ne, ne govorim e, protiv neke nacije, nisam rasista, ništa, su naša braća muslimani, samo želim da shvatite čemu je pojenta. Znači, jedne prilike došao meni jedan kovačan i kaže, hoće se ženiti. I ja mu kažem, te ne znam čovječe, ko si ti? Ja te ne znam. Gdje živiš ti? šta radiš? Pošto ja državu poznajem bolje nego svoju državu. On me kaže, gdje stanuje, ja kažem, ne može. Ja odmah znam gdje stanuje. Naprimjer, da kažem kod nas, u barakama negdje kada stanuje ovako naš. Ne može. Znači ja znam da su to običaj katastrofe, da, da to nije za naše čovjeka. Neće lagano prilagoditi. Kaže, zašto ne date, kako se takvi, ja sam musliman, ovo ono. Pa rekao, da situaciju. Ja da osim da ukuvajte, te pokusam vrata, ti ne znaš ko sam, šta sam, kada dam čirku. šta ba, ako me, ako, ako me ne sahraniš tu na vratima, to će biti dobro, živu glavu izvučem. Kaže onaj, e, ima hadis poslanika, ali selam, kaže kad vam dođe neko s čim ste vjerom i ahlakom zadovoljno, ženite ga, inače ste poširiti na zemlji fesad i nerid. Rekao, meni 17 godina, u kojoj to niko taj hadis nije primjerio na meni. Da došao i da meni kaže primjer hadis na tebi. Da mi kaže ima jedna kovačan ako će ti u žentu, ćeš ti ovako. Niko. Nego samo na nam ređu te hadise. Tako da se ne treba, ne treba biti zelen. Treba sagledati to razumom, ne osjećaj. Ja znam da smo pojedinci i pojedinke u Belaju i problema, ali sve to nastavno treba ostaviti. Nemoj iz Belaja malog ući još veći Belaj. Da ćeš požaliti i šta ja znam. Neki dan mi jedan brat priča, udala mu se sestra vrijeme rata. Za jednog čovjeka. Arapa, koji je živio ovdje. I poslije oda otišao Švicarsku. I Švicarsko započeo život i živiš u Švicarskoj. Kaže, otišli samo na, na godišnju njegovu matičnu zemlju. Kada me tamo odveo, drugi dan se razvelo od njega da me odmah iz Bosne tamo. A kad, me u Švicarskoj je može? Kad, tamo ja ne mogu podnijeti, kaže, mjesec dana. Poslije 20 godina brak. Jer tu su običaji, mi, nemamo neki jaki običaj, zato ne možemo to možda, možda ni shvatiti. Dobro.